Како што и самата библиска полука ве воведе, значи, имаме пред нас некои интересни денови. Живееме во библискиот господовиот прв месец Авив, бидејќи овој месец, значи, новата месечина беше точно на понеделникот вечерта на 31. март, така да библискиот месец Авив целосно го покрива април. А кога проложи, веројатно и мај ќе биде покриен, бидеќи би требало да има 29 дена овој месец, па потоа и мај ќе биде, односно 30, па бидеќи април има 30, па и мај ќе биде покриен. Со вториот месец од еврејскиот старозаветен календар. И оно што е посебно интересно е, значи, бидејќи се споменаа празниците во полуката, дори Стразолица имаше потешкотија да, да извлече од вас одговор кои се тие последните два празника, <laughs> кои што беа, кои што беа воведени после Вавилонското робство. Значи, тоа не беа празници заповедани од Господ во Мојсеевиот закон, значи Ханука и Пурим, туку беа воведени по Вавилонското робство заради историски настани во тоа време, периодот по Вавилонското робство. Еден од тие два настана, еднаш своевремено збрувавме за Пурин, некаде пред две години, ако не се лажи, е посебна проповед за тоа, но многу скоро кога зборував за 2300-те вечери и утрени зборувавме за Антиох четврти Епифан, за разорувањето на светелиштето во, во тоа време, иако храмот не бил срушен буквално, но бил осквернет, за неволите и страдањата, прогонствата што ги доживеал еврейскиот народ во тоа време и за макавејското востание после тоа, кое што воспоставило за кратко време, велика еден век, независна израелска држава до подпагањето под римска власт. Во спомен на тоа, значи обновување со макабејското востание, бил востановен тој празник на светлината, наречен Ханука. Се споменува и во Новиот Завет, во Евангелието по Јован, каде што се кажува во еден момент дека Исус и неговите ученици беа за, то, за време на тој празник во Ерусалим. Оно што е посебно интересно, еве да ја споменеме и оваа занимливост. Значи, проучувајќи за малиот рок, малко ќе ве подсетам, значи, бидеќи од 8 март наому го прекинав тоа проучување, иако не беше никој довршено, успеавме да одговориме само на еден аспект од прашањето зошто, зошто во пророќството, во најважното пророќство, барем за адвентистите, во Библијата, Данијел 8 глава 14 стих, Господ рекол вечери и утрени, 2300 вечери и утрени. Значи, до сега само ја покривме, го покривме тој старозаветен дел од историјата на Божиот народ во врска со освојувањата, страдањата на еврејскиот народ, и осквернувањето на храмот во времето на Антиох IV. Не кажавме дека пророштото во главном се однесува на времето после Христа, значи постојат, како што споменав тогаш, три, постојат три историски настани кои што можат да кандидираат како исполнување на ова пророштво, каде што Адвентистичкото толкување за 2300 години е едно од тие три. Споменавме малиот рок, кој е, според библиските пророќства, и споменавме зошто денес во адвентизмот влада е несигурност околу неговиот идентитет. Кажешме дека не може да биде исламот. Некој денес не баш денес, бидеќи не е толку популарно, меѓутоа во 90-те години се секувам, некои автори им беше интересен комунизмот како кандидат. Дори во Америка видев една книга каде што еден се занимаваше со комунизмот, со Советскиот сојуз како еден од а, овие символи во прошта на, на пророкот па Данијел. Може би сте читали книги во врска со Данијел, со пророштата на Данијел, особено околу 11-та глава и 12-та глава, каде се споменува комунизмот, како некое продолжение на француската револуција, на Наполеоновите војни и така натаму. Или некаде се споменува како атеизам, само овака обшто како атеизам. Денеска, дали знаете што беше актуелно новиве на интернет, актуелно се, не дека повеќето луѓе се упатени во тоа што се случило. Меѓутоа, денеска се покажа дека комунистите воопшто не биле атеисти. <laughs> Забележав една слика, која што ја споделив и на мојот профил, каде што група маса народ во Северна Кореја се поклонува како муслиманите до земја, а знаете што стои пред нив, односно на што се поклонуваат? Се поклонуваат на голем златен кип, Јас не можам да кажам кој е тој, дали Ким Ил Сунг, <laughs> во, во превод, значи, другарот Тито или Енвер Ходжа и така натаму. Значи, беа двајца, всушност, имаше еден друг помал кип, веројатно синот. Требаше да има и трет, бидејќи сега се дедо, значи, татко и внук, наследна социјалистичка монархија. И интересно е што еден австралиски мисионер, кој што од кого јас ја превзедов сликата, вели, напше еден краток коментар, ме подсетува на Данијел трета глава. <laughs> Много интересно. Кога сите жители на Вавилонското царство, односно нивните гувернери, сатрапи, управители, локални, значи, градоначалници и меѓу нив тројцата еврејски момчиња биле повикани на гласот на труби и свирки да се поклонат пред златниот кип, кого што го подигнал царот на Вуходоносор. Пред да продолжиме во врска со ова правоштво и за малиот рок, нема да биде на одмет да споменам некои занимливости. Ова што го држам пред вас е нешто познато. Се работи за петтата книга на адвентистичките библиски коментари. Ова издание потекнува некаде од 1960 година. Постои едно ново издание на истите коментари од 96-та, каде што текстот значително не е променет. Меѓутоа, интересно е ова старо издание. Значи, некаде од времето на Титова Југославија, да речеме, времето кога не постоеше независна македонска држава, колко е независна, тој е друга работа. <laughs> Меѓутоа, не постоеше грчко-македонски спор во однос на името на таа држава и така натаму. Би сакал да ви прочитам некои занимливости во врска со тоа. А, би сакал воедно да ги повикам преведувачите на библиската полука на македонски јазик, кој што еднаш сгрешија лани, се секјавам, лани отворено ги фативме во грешка, како ја препиша српската грешка, односно сгрешија србите, а македонските преведувачи ја препишаа српската грешка, и никој од нив не се обиде денес во времето на интернет, кога е тоа лесно достапно, никој не се обиде да погледне како стои во, во оригиналот. И ден денес, за жал, македонските преведувачи на библиската поука, на македонската мисија, на ХАЦ, едноставно преведуваат од српската поука и воопшто, воопшто не се ни грижат да видат да не случайно во оригиналот на библиската полука на англиски јазик стои некако поинаку. Јас не знам како стои. Денес не можев утрово да проверам, може би сега, може брат Борче да провери. Во оригиналот на полуката, но тоа не е битно. Битно е да ви прочитам некои занимливости, што самата генерална конференција, тврдала во врска со пророќствата за малиот рок во тоа време. Значи, во, на почетокот од 60-тите или на крајот од 50-тите години од минатиот век. На самиот почеток на овој библиски коментар се дава еден историски вовед за времето кое што коментарот треба да го покрие. Значи, из времето се однесува на од Александар Македонски, почетокот на неговите освојувања, бидејќи за тоа зборува нели Даниел 8 глава, па се до Христово време, до времето на апостолите. На почеток, на 22-та страница од коментарот, еве што се кажува. По смртта на Александар Македонски, македонските водачи, значи овој коментар вели македонските водачи, значи на англиски вели Macedonian leaders, во заграда вели Александрови генерали, биле назначени за гувернери по целата империја. Продолжувам понатаму, бидеќи ова не е поентата на проповета, се разбира. На истата страница подолу во последниот пасус се вели во поднасловот кој што гласи поделбата на империјата на четири дела, се вели дека во 301-та година пред Христа, прашањето за Обединетото царство наспроти поделеното царство беше решено. На кој начин? На тој начин што се поделило. На местото на Александровата единствена империја биле или настанале четири независни, и сега коментарот вели, македонски кралства. Четири независни македонски кралства, Macedonian Kingdoms. Одиме понатаму, Че се работи за издание од 1960 години. Во наредни страници од овој коментар, каде што се зборува за историјата на овие четири царства, кои што се предмет значи, на визијата на пророкот Данијел во осмата глава од неговата книга, се споменува и фамозниот Антиох оне онекој што на евреите им нанел големи неволи во вториот век пред Христа. Што се кажува за него? Во овој коментар се кажува дека во 203 година пред Христа еден од јужните значи, цареви во соседиште во Александрија Птоломеј IV, значи, наследници на генералот Птоломеј, бил наследен од неговиот син Птоломеј V Епифан, кој што имал само 4 години. Значи, само на 4 години станал цар. На 4 годишна возраст. Во тоа време Египет побрал помош од Рим Меѓутоа, Филип Пети од Македонија, се кажува, и Антиох, склучиле сојуз против Птолемеј. Продолжувам понатаму. Но уште на едно место споменува овој Филип Пети дека е од Македонија, а најинтересен е делот во коментарите – каде што се зборува за освојувањето на, од страна на Рим, Римското царство, и како Римското царство, го, значи како четврто, го заменува Третото царство. И сега што се кажува тука? На 28-та страница од коментарот се кажува дека кога Антиох Епифан дошол, значи овој за кого зборувавме во Даниел 8 глава како еден од оние кои што и евреите и христијаните го гледаат како малиот рог, меѓутоа тој не може да биде символот на малиот рок во сите поединости. Но се кажува Антиох Епифан кога дошол на власт 175-та година пред Христа, во тоа време, во тоа време Рим, Римската република ја водела третата македонска војна. Значи, римските војни, војните што ги водела Рим имаат називи, например, велиме пунските војни, затоа што се воделе против пуните, против Картагина, кои што биле потомци на старите феничани. Овој пат римските војни против Третото царство, кое што било поделено на четири дела, во историјата се наречени македонски војни. Што би значило дека Третото царство е македонско, не? <laughs> Но еве тоа конкретно се кажува тука. Во заграда пишува додека Рим бил зафатен со Третата македонска војна, во заграда пишува кое што донело крај на македонското царство во 168 година пред Христа. И уште само една занимливост од оваа тема, 40 значи, генерална конференција го нарекувала Третото царство Македонско царство, на генералите на Александар ги нарекувала македонски генерали, царевите што владееле со четирите царства ги нарекувале династии од македонска крв. Некои работи не можам, нема време да ги читам. Но ова е многу интересно. Се цитира еврејскиот историчар од првиот век Јосиф Флави на 30-та страница од библискиот коментар и видите што се кажува. Во врска со Антиох Епифан, значи, времето пред, вториот век пред Христа, Јосиф Флави вели дека обновата на храмот се случила на истиот ден кога три години пред тоа светата служба била прекината и на нејзино место воспоставена нечистата и извалкана форма на богослужение, се мисли на она паганско богослужение кое што го наметнал со сила Антиох IV, затоа што тој наредил на жртвеникот, на жртвениот олтар во Ерусалимскиот храм да се принесе свиња на жртва, и тоа не на библискиот бог, се разбира, туку на богот Јупитер или Зевс. Пред два месеца споменавме дека времето кога била прекината таа служба, навистина одговарала на 2300 вечери и утрини, вечерни и утрински жртви, но според македонскиот календар, според старомакедонскиот календар, не според еврејскиот календар. Понатаму се вели во овој текст, значи на 30-та страница од коментарот, за самиот храм Откако бил опустошен од страна на Антиох и така занемарен за цели три години, се кажува, ова Јосиф Лави го поврзал со пророштвото на Данијел, но без да го идентификува кој е Значи, без да каже дали мисли на осмата глава или на некоја друга, веројатно на, на таа. И сега коментарот, сакајќи да да го критикува толкувањето на пророќството кое што го дава Јосиф Флави, а од него потекнуваат сите еден куп христијански толкувања и еврейски во врска со Малиот Рок. Сите тие велат Антиох четврти е Малиот Рок, 2300 вечери и утрени се исполниле во негово време, и едноставно то, го затвора тоа пророќство како да нема никаква врска со било кое идно време со било кое време после Христа. Денеска во адвентизмот постојат мнозина кои што не веруваат во 2300 години, не веруваат во 1844 година. И тие мнозина не се само обични верници, претежно на запад, па географски и на исток, во Австралија, например. Туку се и теолози, доктори по теологија, проповедници, професори на теолошки училишта и така натаму. Уште еднаш да споменам, пред а, три години Македонската мисија имаше гостин, официјален гостин, Даниел Дуда, по потекло од Словачка, како представник на Трансевропската дивизија, за кој што во Белград, во Србија, отворено тврдат дека тој не верува во истражниот суд, и во 1844 година. Го прашав брат Саше, дали е вистина таа та гласина што значи, се од некои српски верници потекна, дека стварно тој човек така не верувал, а и дали стварно студентите така ги, ги учи и така влијае врз нив, И тој ми потврди дека дека е навистина ја мати водата, така бе, така беше неговиот одговор. на начало со доктор Дезмонд Форд веруваат и во адвентизмот денес дека Антиох четврти е исполнител на пророштвото на Малиот Рок, 2300 вечери и утрини, и дека тоа нема никаква врска со било кое идно време, со било кое време после Христа. И се интересен е коментарот на Генералната конференција од тоа време, 1960-те, значи, каде што вели вака во на самиот крај на 30-та страница. Меѓутоа, Даниел, кога зборува за малиот рок, зборува за некоја римска сила како окупатор, а не за македонска, вели. Значи, според Генералната конференција, ако Антиох четврти Емалиот рок, тогаш тоа би било македонска сила. Не ја нарекува грчка, тога ја нарекува македонска. тоа се разбира, Даниел зборува за римска сила. Аргументот на Генералната конференција беше дека Антиох четврти Епифан не може да биде малиот рок во пророќствата, затоа што Даниел зборува за римска сила, како за малиот рок, оној кој што го, го предизвикува тоа разорнување, а не за македонска. Пошто знаеме ние, ако отвориме во Данијел 8 глава, конечно да ја отвориме Библијата, пошто знаеме ние, и дали воопшто знаеме, дека малиот рок е римска сила. На 1. март кажав дека мнозина, некој во исламот, некој на друг начин, бараат начин, порано тоа беше случај во протестантскиот свет до ден денес, но денеска и во адвентизмот, го споменав и Самуеле Бакиоки, кој што отворено отстапи од традиционалното адвентистичко толкување и велеше пред својата смрт дека исламот е антихристот, малиот рок и така натаму. Првиот звер од Откровение 13 глава и така натаму. Значи, разни ветришта дуваат денес во адвентизмот во врска со толкувањето на пророќствата, а сето тоа значи едно, дека вие денес не можете веќе да им верувате ниту на адвентистички автори за тоа што е вистина. Не можете да земете како Јеховин сведок литература од вашата верска заедница и да верувате дека тоа што го читате е вистина. Се разбира, не само денес, и било кога порано било глупово така да се постапува, меѓутоа, особено денес е јасно дека за да ја разбереме не само библиската вистина воопшто, туку да ја разбереме пророчката вистина посебно, треба сами да истражуваме. Не може никого да му веруваме. На никаков писател, автор, теолог, треба сами да истражуваме. Добро да читаме, меѓутоа треба да проверуваме, да истражуваме, да испитуваме И сето тоа ќе ни донесе голем благослов. Значи, генерална конференција тврдела 1960 година дека во пророштото на Данијел, 8 глава, малиот рок треба да биде некоја римска сила. Од каде ние го знаеме тоа, од каде таа го знаела тоа и дали е тоа точно. Од каде знаеме? Например, Данијел 8 глава. Откаде знаеме дека во описот на активностите на малиот рок, Данијел, пророштото од Данијел 8 глава, малиот рок би требало да биде римска сила. Например, малиот рок Како прво, зашто е мал? Се вели дека во осмиот стих, тогаш козелот, вели овој превод, или јарецот, многу се возгордеа, значи Александр Македонски, но кога се засели големиот рок му се скрши и на тоа место му изникнаа четири, свртени спрема четирите страни на светот. Така вели осмиот стих, нели? Се што вели деветиот и од едниот од нив излезе мал Дезмон Форд тврди врз на ова и протестантите пред него, дека малиот рок штом извира, никнува или пораснува од едниот од овие четири македонски рога, значи не може да биде Рим, туку мора да биде, да речеме, Антиох четврти, некои од владетелите на четирите царства на поделеното Македонско царство. Мегу тоа тоа не мора да значи. Едно од четирите царства, а во 11 глава конкретно се кажува кој е тоа едно, тоа е Северното царство, за кое што станува збор. Е царството на Селеук, едниот од четирите генерала, значи, на Александр Македонски и неговите наследници. И обично во историјата се споменува под името Сирија. Значи, иако било едно од македонските царства, како географски поим е Сирија. Како што велиме Јужното царство е Египет. Начело со Птолемејската династија. Од нив подоцна се раѓа и Клеопатра во времето на Јулиј Цезар, значи македонска принцеза. Било кој да дојде на власт во Сирија, на некој начин станува наследник, во тоа царство станува наследник на, северни, на северниот цар. Може да се идентификува како еден од северните цареви. Кога Рим ја освојувал оваа област, Блискиот Исток? Како ја освојувал? Да, Цезар го освоил Египет, после тоа а, Октавијан, меѓутоа Рим кога првпат и како првпат навлегол во таа област? Историјата ни кажува дека 63-та година пред Христа, римскиот генерал Помпеј ја освојува Сирија, а после Сирија продолжува надолу кон Јудеја, односно Израел и Ерусалим. Значи, како Рим влегува во пророќството на Северниот цар? Со тоа што Рим, римски генерал, ја освојува Сирија и станува Северен цар. Точно е, Рим подосно ќе ги освои сите, и Египет, и цела Палестина, и еден куп други краеви и области. Меѓутоа, ако северниот цар, бил географски Сирија, бидеќи е северно од Израел, затоа северен, јужниот цар бил јужен, затоа што е од Александрија, од Египет, јужно од Израел, тогаш кога Рим го ја освојува Сирија, станува северниот цар. На тој начин адвентистите го градале целото своје толкување за северниот цар, дека се однесува на Рим, најнапред на паганскиот Рим, се разбира, а потоа како природен наследник на паганскиот Рим следува кој? Христијанскиот, <laughs> се разбира, не? Току папскиот Рим. Меѓутоа, каде на друго место во Данијел 8 глава можеме да забележиме дека малиот рок има врска со Римското царство, е некоја римска сила, како што се изрази Генерална конференција, значи пред половина век, а не македонска или дел од Третото царство. Данијел осма глава. Што друго се кажува за малиот рок? Десетиот стих. Значи, Ајде го да прочитаме деветиот, значи, бидејќи него прочитавме, односно, само малку го прочитавме, од едниот од нив излезе мал рок, кој нарасна многу спрема југ и спрема исток и спрема ветената земја. И сега, па се издигна до небесната војска, собори на земјата дел од таа војска и од звездите и ги смачка. Каква е оваа сила одеднаш која што зборува за за неизин напад врз небесната војска. Може да постојат различни толкувања на ова. Некои велат евреите биле Божи народ, значи небесен народ. Па со самото тоа што ги нападнал евреите, ги ја нападнал небесната војска. Некои така сакаат да го толкуваат стихот. Како што србите пред 20 години се прогласија за небесен народ, меѓутоа не поминаа убаво. На крајот сите тие југословенски војни, со се Косовската на крај. Евреите биле, на вистина, Божи народ, избран народ, небесен народ, меѓутоа не поминали убаво. Зошто? И зошто до ден денес ги демне сето тоа? Затоа што сите тие прогонства, проклетства, затоа што не биле верни, го оставиле Господовиот завет. Во Данијел 11 глава конкретно се кажува, некои што ќе работат против Светиот завет, Единесетиот стих е интересен. Што ни кажува? Се издигна дури и до водачот на таа војска. Ги запре секој девите жртви и го урна местото на неговата светиња. Кој е водачот на небесната војска? На кој начин малиот рок се издигнал против Христа? Која сила владеела со светот во времето на Исуса Христа? Евеа римската сила. Значи, малиот рок е римска сила. Мизерен беше обидот на Дезмон Форд да се извлече од оваа мат позиција, која што му е зададе 11 стих. Велејки дека подводачот може да се подразбира било кој еврејски првосвещеник. Мегутоа, да го почитаме уште еднаш пророќството. Забележте, денеска адвентистички теолози се обидуваат да ви го сменат памет. Да ви дадат било какво толкување на пророќството, само да не е Рим. Не чепкайте во Рим само. Значи, да го прочитаме уште еднаш. Се издигна малиот рог, пр, пр, значи, пред тоа што се вели дека нараснал многу према југ, према исток и спрема ветената земја. Потоа се вели, се, значи, југ, Рим ја освојува Картагина. Тука почува да се шири. Значи, прво со југ. Спрема исток, значи, следуваат Македонија, Грција, денешна Турција, Сирија и ветената земја, Израел, Десетиот стих. Па се издигна до небесната војска. Значи, малиот рок е нешто посебно, бидеќи ја напаѓа небесната војска. Собори на земјата дел од таа војска и звезди, и од звездите и ги смачка. Може да се прифати, се разбира, бидеќи не може, не може да војува било која земска сила против господовите ангели и господовите ангели да имаат загуби во, та, во таква битка. Може да се прифати дека под небесната војска се подразбира Божиот народ, начело со неговите свештеници, првосвештеникот и така натаму, и сите маченици кои што заради верата настрадале од, од овие прогонства. Меѓутоа, кога се вели дека се издигна и до водачот на таа војска, кој е водачот на небесната војска? е тоа не може да биде било кој еврейски првосвещеник. Дури и да биде, затоа што по Макавеското востание Израел бил свештеничко кралство, начело со хазмонејците, значи првосвещеникот имал политичка власт, врховна власт, бил крал практично. Синедрионот имал политичка власт. Начело на Синедрионот се наоѓал првосвещеникот. И во времето на Христа е така, само што Синедренот и Просвещеникот немаат политичка власт, туку ја има Пилат. И сега Синедренот може да осуди некого на смрт, но не може да ја спроведе таа казна, ако римското право или римскиот суд не ја потврди. Сепак, на кој начин било урнато независното свештеничко Израелско кралство во времето на генералот Помпеј, 63-та година пред Христа. Со тоа што Рим го освоил, значи повторно е римска сила. Не може да се побегне од фактот дека е римска сила. А се разбира дека водачот на небесната војска е самиот Господ Исус Христос и никој друг. Дали некаде во Стариот Завет, во Библијата, значи некаде пред Данијел, пред времето на Данијел, се споменува водачот на небесната војска. Што мислите? Се секјавате ли на тоа? Ој е згоден момент да се подсетиме на тоа. Да отвориме кај Исус Навин. Се секјавате сега? Каде ке Исус Навин? Исус Навин, или Јехошуа, или Јошуа, или на англиски Джошуа, Точно петтата глава. Песа се заслужува поклон вечерва. Брат Борче ке се погрижи за тоа. <laughs> Да, може и блажа се за тоа. Петта глава, Исус Навин. Видите, ова е многу интересен настан. Ова е за мене восхитувачки настан. Значи, откако втората генерација израелци, што биле родени во пустинјата, по Божија заповед биле обрежани, од вториот стих гледаме па надолу, од страна на Исус Навин, Седмиот стих вели, нив ги обреза Исус, значи се мисли на Исус Навин, зашто тие не беа обрезани, бидеќи беа родени во текот на патувањето, во текот на пустината. Потоа 9 стих вели му рече Господ на Исус, сега јас го симнав од вас египетскиот срам. И така натаму. Откако биле обрезани, можеле, <coughs> според законот, да ја празнуваат првата пасха во ветената земја, во Ханан, и се кажува конкретно 10 стих, и се задржаа синовите Израелови во логорот во Гилгал и вечерта на 14 ден од месецот направија Пасха во рамнините Ерихонски. Сето ова е пред падот на Ерихон, пред освојувањето на Ерихон, но веќе во ветената земја. На вториот ден од Пасхата се вели во 11 стих почна да јадат од пченицата на таа земја, бесквасни лебови и печени зрна во истиот тој ден, а маната престана да паѓа. Значи, престана да паѓа маната, откако се населија во ветената земја и почна да јадат од житото на таа земја. И сега 13 стих да го забележиме. Под насловот во ревидираниот превод кој што го опфаќа последниот одсек од петата глава, што започнува со 13 стих, носи, значи, гласи заповедникот на Божијата војска. Кога Исус Навин се наоѓаше близу до Ерихон, погледна и виде и ете пред него стои човек со изваден меч во раката. Много интересно. Исус Навин му се приближи до него и му рече, наш ли си? или си од нашите непријатели. <laughs> Како изгледал овој човек, <laughs> за да му биде поставено вакво прашање? Изгледал како, како воено лице, во полна војна опрема. Меѓутоа бил непознат, не, било нешто чудно, не, не изгледал како некој од израелската војска. Имало нешто посебно, Значи, нашли се или од нашите непријатели? Тој му одговори, не. Јас сум водачот на војската господова, сега дојдов овде. Замисите каков одговор. Што се случува кога Исус Навин го слуша овој одговор од ова непознато лице? Дали Израелец ќе падне ничкум да се поклони пред било што и било кој, ако тој некој не е Јахве, Господ. Дали тоа би го направил еден таков верен Господов слуга, како што бил Исус Навин? Не само тоа, туку овој водач на војската Господова, а че ја да го довршиме 14 стих, Исус падна ничком на земја, се поклони и му рече, што ќе му заповедаш на својот слуга? Значи, како што би рекле денес, ви стојам на, <laughs> под ваша команда, под ваша заповед, господине. И што му заповеда водачот? Водачот на војската господова му врече на Исус, собуј ги обувките од нозете своји, бидеќи местото на кое што стоиш е свето. Кој ги кажал првпат овие зборови и кому му ги кажал? Некој што себе си се представил како јас сум, ги кажал првпат овие зборови во излез трета глава, на некој друг туку на предходникот на Исус Навин, на големиот Мојсей, во жбунот кој што гори. Исус така и направи. Малиот рок се дигнал против заповедникот на господовата војска. Се дигнал против некој друг, туку против Божиот син. Како тоа го направил Мариот Рок? На тој начин што прво Исус бил распрат и осуден од римското право. Претходно и од еврејското. Сосема неправедно. На смрт. Некојаш би можела да имаме посебна проповед на таа тема. Еве, бидејќи и предстои Велик ден, и тие настани на некој начин ќе бидат уште еднаш презентирани пред јавноста, на било каков начин, Најчесто на филмски. Меѓутоа, бидеќи ќе биде актуелно да се размислува за Христовите страдања, бидеќи и ние дојдовме кај Јован 18 глава, некако се потрафи, дојдовме до, до Голгота, дојдовме до, до Велики Петок, дојдовме до Христовите страдање, неговото судење, неговото апсење ќе биде актуално да се размислува за овие настани. Ке забележиме како Христовата осуда од страна на Синедрионот ги прекршила сите начала на еврейското право. И потоа ќе видиме како Пилат ги прекршил сите начала на тогашното римско право за да го осуди Исуса. Малиот рок, значи, се дигнал против Исуса на тој начин што Исус бил распнат во Христово време. Во времето на Рим, поточно. А дали тоа е единственото што го направил малиот рок? Понатаму се вели дека што направил малиот рок? Му ја одзел на Христа секојдневната жртва, иако тука зборот жртва е додаден, не стои во оригинал, и го разорил, го урнал местото на неговото светилиште. Ќе биде интересно да проучиме во понатаму што сето ова значи. А нам ќе ни преостане да ги почитаме за крај само самите Христови зборови за тоа за кое време и за која сила се однесуваат пророштвата на Данијел за малиот рок. Матеј 24 глава, од 15 стих понадолу, Па така, штом го видите гнасниот пустошник, како што и на светото место, за кој зборува пророкот Данијел, кој чита, нека разбере. Значи, Господ ви повикува кога читате Библија, да разбирате. С други зборови, да го вклучите мозокот кога читате Библија. Зошто, бидеќи, често се случува да читате, па и Библија, и било што, и бидеќи читате нешто што ви е толку познато, како може би кога поповите го пеат, библискиот текст, во разни прилики, Нешто што ви е толку познато, толку пати сте го прочитале, цитирано во разни книги, и едноставно мозокот пасе додека читате. Ако, ако така читаме, подобро да не читаме. Ако отвараме Библија да читаме, предходно со молитва, Господ сака да бидеме будни, трезни, најмногу колку што е можно, и да се обидеме да разбереме. Значи, пророкство на Данијел за гнасниот пустошник кој што го осквернува светото место, Исус го применува на некое време после него. Време поврзано со прашањето на учениците кога ќе биде тоа, разорнувањето на Ерусалим и кој е знакот на твоето доагање и крајот на светот. Ке продолжиме следната сабота, односно големата сабота. Нека му е фала и слава на Господа.